гітлерівці економили навіть на дерев'янках для табірних робітників. Тому ткалі, як і багато інших ув'язнених, до грудня ходили босоніж. Ступати розігрітими ногами по холодній кам'яній підлозі ткацької майстерні було боляче. У багатьох жінок відкривалися язви. Терплячи невимовні муки, жінки намагались ходити на п'ятах. Ті, у кого гольдшуги розвалювались раніше, ніж їм видавали інші, ходили по соняш і по табірному двору. Особливо важко було ходити по колючій жужелиці табірних доріг літнім жінкам, вистоювати босими ногами апель. і Ж якась із них пробувала підмостити собі під ноги хоч би картон чи шматок паперу, їх за це важко карали. Одного разу стара ткаля, що працювала поруч із Оксаною, сповзла із лавки і впала на ткацький верстат. На вустах її з'явилася кров. Сухоти, гірко мовила Лотта, звідси прямо дорога до 10-го туберкульозного блоку. Як могли вони тебе після важкого плевриту прислати сюди? Тут навіть найздоровіше не витримують спертого повітря на табірній гемюзі і сухому хлібі. За рік-два одержують рожеві картки, з якими відправляють газові камери. Не дарма есесіці бояться заглядати до нашого цеху. А якщо і сидять, то он у тій конторці. Туберкульоз це найрозповсюдженіша хвороба поміж ткачів. Вона показала на службове приміщення, де за великими скляними вікнами сиділи есесівка і Есман. Звідти добре видно було всю майстерню. Свої накази вони передавали через двох посильних анвайзерів, які в кінці кожної зміни сповіщали, скільки тканини виробила кожна із скаль. Щотижня контурку викликали робітниць, що не виконували норми. Страх і відчай можна було прочитати в очах тих, що йшли в конторку. Не минуло й місяця, як Оксанку з учениць перевели в ткалі, а уже її теж викликала за себе наглядачка. Ти уже не учениця, мала б виконувати норму. А сьогодні не наткала й десяти метрів. Гримнула наглядачка і відважила кілька таких ляпасів по обличчю, що в дівчини потемніло в очах. Це тільки попередження, додала вона, не будеш виконувати норму, потрапиш в штрафблок і бункер. Оксана спробувала щось сказати, але Сесівка і слухати не хотіла. За жорстокість і потворність її прозвали крокодилом, і вона виміщувала свою злість на молодих дівчатах. Іди. крикнула груба, з ненавистю глянувши на дівоче обличчя, яке ще не встигло втратити принадності юні і краси. Вловила себе на тому, що її злила стрункість дівчини і її шляхетні рухи, які вона ще зберегла навіть у цьому пеклі. У ткацькій майстерні було парко і спекотно. Хотілося пити, але напитись дозволялося тільки в час перерви. Навіть в убиральню водила наглядачка. Самостійно ніхто не мав права підійти до водопровідного крану. Двічі на зміну відчиняли вікна, і ткалі, як риби, поспіхом хапали свіже повітря, розминали затерплі ноги, встигали подивитися на небо. Робота велася у дві зміни. Отож бачили то сонце, то зорі, але усе це поспіхом, бо вже наглядачка кричала Зачинити вікна, до роботи. Дванадцять годин в денну зміну, дванадцять в нічну. Ткалі завжди ходили стомлені і сонні. Після окриків і побоїв наглядачів не встигали навіть отямитися і відпочити, як знову треба було бігти на вранішній, а потім на робочій апелі. За півроку роботи в ткацькій майстерні у Лотти на ногах з'явилися червоні плями, ноги розпухли, її нещадно били, але норму виробляти вона все одно не могла. Жінку відправили в ревір. Тільки дякуючи друзям-антифашистам, її визнали непридатною для роботи в ткацькій майстерні. Лутта згодилась піти в слюсарну команду Равенсбрюка, адже її батько буля харем, і вона від нього дечому навчилася. Попрацювавши кілька місяців ткалею, Оксана відчула, що в неї при кашлі все клекотить у грудях. Кашель став таким нестерпним, що вона уже не могла його стримувати. А адже Калі не має права і на хвилину відлучатися від верстата, доки він працює. З високою температурою вона знову потрапила до ревіру, і яке то було щастя, що лікарка Антоніна того ж дня без відома есесівських лікарів перевела її до хворих, якими вона опікувалась. Вовки є вовки. Того дня вперше випала тепла погода. Березниве сонечко зігрівало землю, здавалась нарешті весна. Користуючись відсутністю блокової, мов гості, полонені сиділи, гріючись на сонечку. На табірному плаці замаячили дві постаті. В'язнів пізнали в них блокову мовгосю і наглядачку Гертруду Шрейдер, ставну вродливу жінку есесівку, що розправлялася з табірними дівчатами не гірше за Доротею Бінц. Блокова Мовгося, дружина польського офіцера, що воював проти Гітлера у з'єднаннях поляків-патріотів, сформованих на радянській території, ставилась до в'язнів поблажливо. Вона сама в таборі була польською заложницею і ненавиділа фашистів. Може, саме через це хтось проговорився їй, що Валя Самойлова Сталінградка. А тут Гертруда одержала з фронту звістку, що її брат, воюючи десь під Сталінградом, пропав без звісти. Почувши, що серед військовополонених є Сталінградка, вони наказали викликати одну із них на розмову. Могуся мала окрему кімнату при блоці військовополонених. Повернувшись з обіду, вона і викликала в цю кімнату Валю Самойлову. Ой, не на добро це, шепнула Валя подругам. Валя зайшла в кімнату Мовгосі. В кутку образ Матері Божої, який Мовгося молилась за свого мужа, благаючи заступницю, щоб вона повернула їй з фронта чоловіка і батька її дитини. За іконою пучечок зілля. В кімнаті солодко пахло парфумами. Гертруда дивилась на валю добрими, майже материнськими очима. У них були смуток і тривога.